أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله سبحانه وتعالى koji nam je olakšao da završimo poglavlje o nauci i sad ćemo inšala početi Buharevu zbirku od početka. Znači, braće, završili smo, vi koji niste bili, završili smo poglavlje o nauci. I to je jako važno zbog čega da bi čovjek znao kako će tražiti znanje. A što će tražiti znanje? Zbog čega traži znanje? Ha? da bi znao kako će obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato nemojte da slušate prije kakav ders, nego dok ne budete preslušali šta? Poglavlje o nauci. Ima 23 dersa. I gledajte da počnete to prvo. Zašto? Da bi znali kako će tražiti znanje. Jer ako ne budete to prošli, nećete znati kako tražiti znanje, a ako ne budete znali kako tražiti znanje, nećete ga ni tražiti. To je većinom tako. A ako posle toga budete vili da ne može tražiti znanje, onda donesite što više istikvara, jer Boga mi stanje nije lagano onda tom čovjeku koji bude naučio i prešao na hadisne koje smo govorili, koje učio nauci i ne bude ga to potreslo i ne bude našao u svoje srce bogobojaznost, onda nek se upita za sebe, neka čini što više istikvara. Što više istikvara. Jer ako ne bude čovjek nauči kako će tražiti znanje i ne bude počeo tražiti znanje, niko nije ti rekao da traži 24 sata, ali počeo i ispravno učiti, onda Boga mi bojim se za tako srce. Što više čovjek taj neka čini istihvara. I zato ćemo mi sad početi, inša nakon što smo završili poglave o nauci, počinjemo poglavlje prvo, a to jeste početak objave Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha sveopćeg dobročinitelja milostivog. Kapacitet prvak i hafiz hadisa Ebu Abdullah Muhammed bin Ismail bin Ibrahim bin Mugire iz Buhare. Uzvišeni mu se smilovao. Amin. Rekao je i govor uzvišenog Allaha, mi smo ti poslali objavu kao što smo slali Nuhu i ostalim vjerovjesnicima iza njega. Pričao nam je Humejdija, njemu Sufjan, ovom Jahja bin Sejd Ensarija, i rekao da je njemu saopćio Mohamed bin Ibrahim Tejmija, da je čuo Alkamu bin Vekas gdje govori, čuo sam Omera bin Hataba, radijallahu anhu, kada je na Mimberu izjavio, čuo sam Allahova poslanika, sallallahu alaihi veselem, gdje kaže, poslovi se cijeni samo prema namjerama i svakom čovjeku pripada samo ono što je naumio. Pa ko se preselio iz Meke u Medinu s namjerom da bi ostavio dobro ovog svijeta ili radi žene kojom bi se oženio, njegova selidba bit će ono radi čega se preselio. Fusnota. Dalji prijevod kuranskog teksta je i mi smo objavili Ibrahimu Ismailu, Ishaku, Jakubu i njegovim potomcima Isau, Ejubu, Junusu, Harunu i Sulejmanu. A Davudu smo poslali Zebur. Poslali smo i poslanike o kojima smo ti ranije pričali. Allah je razgovarao s Musaom riječima. Poslali smo i poslanike koji prenose radosne vijesti i opominju da ljudi ne bi imali prigovora Allahu poslije dolaska poslanika Allah je silan i mudar. Allah svjedoči za ono što ti je objavio. On je objavio to sa svojim znanjem i meleki svjedoče to. Allah ti je dosta kao svjedok. Enisa od 163. do 166. ajeta. Povod objavi gornjih ajeta je zahtjev sljedbenika ranijih objava da im Muhammed s.a.v. prenese cjelokupnu objavu odjednom kao što je to učinio Musa'u a.s. Allah u gornjim ajetima odgovara da je Muhammed s.a.v. vjerovjesnik i da mu se objava šalje na isti način kao što su slate i ranijim Božim poslanicima. U ajetu na prvom mjestu spomenuto Nuhovo poslanstvo, prije koga su bili poslanici Adem, Šit i Idris – to je vjerovatno što se on smatra drugim ocem ljudi i da je čovečanstvo nastalo od njegova tri sina, Sama, Hana i Jafeta, koji su sveopći potop preživjeli u lađi sa svojim suprugama i ocem Nuhom. Pretprostavlja se da je u lađi bilo 72, odnosno 80 osoba i da su svi pomrli osim Nuha, njegovih sinova i snaha. Prema tome, Nuh je prvi vjerovjesnik prvog naraštaja i zapoznatog sveopćeg potoka. Kaže Imam Buharija u svojoj zbirci Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha sveopćeg dobročinitelja milostivog. Imam Buharija je počeo svoju zbirku sa Bismillahirrahmanirrahim. Kao što je poslanik sallallahu alaihi wasallam počeo pisma pisajući kraljevima sa Rahim. Nije imao, znači šta, uvoda. Tako da i Buharija, Imam Buhari, rahmetullah alaihi, nije počeo svoju zbirku sa uvodom inna alhamda nahmedu wa nesta'inu i dalje, nego je počeo odmah Bismillahirrahmanirrahim kao što je počeo ko poslanik sallallahu alaihi wasallam. Nakon toga zapisano ovdje u zbirci Znači, potpuno ime imama Buharija, kao što smo pročitali. Prva hadisa Ebu Abdullah Muhammed bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mugire, porijeklo iz Buharije. Nakon toga kaže početak objave Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Tako je naveo poglavlje ovo. Ovdje je želio imam Buhari rahmatullah i navodit će hadise koji će nam doći uskoro, da je objava počela sa lijepim snovima i koje nije vidio u snu, a da mu se nije desilo i vidio u javi. Nakon toga mu je došla objava preko Džibrila salam. Kasnije imam Buhare naveo ajete koji govore da su objava isto takva, znači pozivanje u teohid, poslata i bivšim, prošlim poslanicima. Postavljam vam pitanje sada. Šta je najvažnije da čovjek svati od Allahove vjere. Najvažnije je da čovjek svati tauhid. Onda se postavlja pitanje zašto je Imam Buharija Kitabu Tauhid poglavlje koji govori o Tauhidu stavio na kraj svoje zbirke. A nije stavio na početak. Nego je prvo poglavlje stavio početak objave Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam. E sada da mi odgovorite, šta je razlog? Ako smo rekli i složili se tato, na tome da je teohid najvažniji, zašto je Imam Buhari rahmatullahi alaihi stavio na kraj svoje zbirke da govori o teohidu, a na početak je stavio pričeno objavu. Ulema navodi neke stvari zbog čega je to imam Buhari uradio i jedna od njih koju ćemo nas spomenuti, Allahu ta'ala alem, jeste da je Imam Buharija naveo prvo poglavlje početak objave Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam i kraj svoje zbirku naveo je poglavlje o tevahidu, željeći time da kaže šta se nalazi između početak objave između tauhida, sve između, toga jeste Allahova vjera. Znači sve ovo obuhvata Allahovu vjeru. Kao abdest, namaz, hađ, zekat i ostalo. Allah subhanahu wa ta'ala znade koliko ovo je ispravno, samo ulema navodi, jer mora neko rješenje da se kaže. Ovdje ima Buharija naveo hadis koji prenosi radi Allahu anhu, koji govori o iskrenošću i ovaj hadis nema ništa sa poglavom početak objave. Ali ga je stavio Imam Buharija, rahmetullah alehi, željeći s time da kaže da svako dijelo mora biti u ime Allaha. Isto tako da se želi Allahovo zadovoljstvo i džennet. Ovaj hadis možemo izvući korist da je poslanih sallallahu alejhi ve bio iskren prije objave to jeste, htio je da obožava onoga koga je stvorio i onaj koji zaslužuje da se obožava. Zato mu je Allah subhanahu wa ta'ala zbog njegove iskrenosti dao mu da bude poslanik, to jest da je dobio objavu od Božijeg poslanika sallam da prenese govor Allahova. Iz ovoga možemo zaključiti, znači uzeti korist, da budemo iskreni u našem traženju znanja kako bi nam Allah subhanahu wa ta'ala olakšao i pomogao da pozivamo i objasnimo ljudima Allahovu vjeru. Poslanik sallallahu alaihi wasallam nije znao da će dobiti objavu, ali je bio čista srca, tako i mi trebamo da budemo čista srca, neće li nam Allah subhanahu wa ta'ala dati znanje kako bi i mi mogli pozivati u Allahu vjeru. To jest da nam olakša da tražimo znanje kako bi stekli. Jer ne može objavom, nego može da ti olakša kako bi tražio znanje i bio učen i mogao pozivati u Allahu vjeru. Hadis upućuje da se dijela cijene prema nijetu i da će biti nagrađen po svom nijetu. Zbog toga svaki čovjek treba da zanijeti da mu budu dijela u ime Allaha i u praksi poslanika sallallahu alaihi wasallam i to su dva šarta da dijelo bude primljeno. Što čovjek zanijeti, to će i dobiti. Ako zanijeti korisno, dobit će ga, a ako zanijeti loše, dobit će ga. Primjere možemo naći u hadisu, a i svake ostalo vaše dijelo možete navesti kao primjer. Kao na primjer, ako budeš iskreno tražio znanje, Allah će ti ga dati, ako ne budeš, ne bude, nećeš ga ni dobiti. Isto tako, ako iskreno u ime Allaha posjetiš brata, imat ćeš nagradu, ako ga budeš posjetio radi neke koristi dunjaličke, ćeš je. Inša Znači, primjera ima dosta i ne treba navoditi puno, neka svako sebi navodi primjere zavisno od posla koji radi. Nijeti su u srcu, a radnje su vanjske. Ovaj hadis je pola vjere, jer znanje je unutrašno ili vanjsko. To jest, nijet i radnja. Ti nije, imaš iskren nijet, ostala ti još druga polovica, a to jeste da radiš po tome, onako kao što je poslanik sa selem radio. Navodi se u hadisu da je Omer radijallahu anhu bio na mimberu i to upućuje da je bio poznat jer mu niko nije negirao. Nagrada se povećava i smanjuje zavisno od nijeta. Čovjek i mubah znači dozvoljene stvari čini, čini kod sebe ibadetom ako zanijeti da ga to pomaže u ibadetu, to jeste da jede, pije ili spava što je bah stvari, to mu postaje ibadet ako bude zanijetio da s time ojača sebe kako bi mogao dalje da obožava Allaha i onda će mu i to spavanje i jelo i piće biti ibadet. Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje zavisno od nijeta. Čovjek kada radi neko djelo treba biti iskren u ime Allaha, a ne da pomješa sa nečim drugom. Većinom knjige koje je Ulema napisala, Allah da im se smiloje počinju svoje knjige sa ovim hadisom. To jeste djela se cijene prema namjerama. Ako očistiš svoje srce, dobit ćeš od Allaha subhanahu wa ta'ala više nego što tražiš od njega. Inša Allah. Kao što je ovdje poslanik sallallahu alaihi wasallam bio iskren i nije tražio da bude poslanik, ali mu je Allah subhanahu dao i više ono nego što je tražio. Nije ti je u srcu, a ne izgovor riječima, kao što neki donose nijete riječima kod abdesta ili namaza i ostale djela i to nije ispravno jer nijete, je, kao što smo rekli, u srcu, a ne riječima i ono spada u novotariju. Nešta novo što je uvedeno u vjeru, jer kao što smo spomenuli na početku, da sva djela moraju biti u ime Allaha i u praksi poslanika sallallahu alaihi wasallam, gledajući u značenje ajeta i hadisa, vidimo da poslanik sallallahu alaihi wasallam nigdje nije nijetio riječima osim na hađu, kada ulazi u nijet da obavi hađ. Samo znači na riječima je na hađu doveo, ovo sve ostalo nije ispravno da se govori na glas, riječima, nego sve srcem. Hidžra i danas postoji, to jest da čovjek bježi iz mjesta gdje je proširen haram u mjesta gdje je manje prošireno. Neki komentariš ovaj hadis, kažu da je čovjek otišao radi žene iz Meke u Medinu s namjerom da je oženi i to nije tačno, nego je ovdje samo naveden primjer. Ohada sallallahu أصلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه أصلي أنت الضياء لدربي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي أصلي الحق للعالمين صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي وكل البرار